Mürebbiden istifadenin keyfiyeti Tevbemizde şahit kılacağımız ve nezaretinde Müslümanlığımızı tatbik etmek istediğimiz kimseye müracaat ettiğimiz takdirde, Cibril hadisinde belirtilmiş faideleri öğrenmeye çalışmalıyız. Ömer bin Hattab radıyallahu teala anhu şöyle buyurur. Beynema nahnu inde Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme zâte yevmin. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي زكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقته قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Bir vakit bizler Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellemin huzuru saadetinde oturmuştuk. Ne bakalım üzerinde ter toz gibi seferin eseri bulunmayan çokça siyah saçlı ve beyaz elbiseli bir adam meclisimize girdi. Bizden birimiz onu görmemişti ve tanıyamazdı. Resul-i Ekrem'in yanında oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini peygamberin baldır ve uyluklarına koydu. Kemal edeple, ''Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, bana İslam'dan anlat.'' dedi. Allah'ın Resulü de, Allah'tan başka bir ilah, eşit tapınak, sığınak olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de sallallahu teala aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmendir. Beş vakit namazı dosdoğru kılmandır. Malının zekatını müstahaklarına vermendir. Ramazan orucunu tutmandır. Hac etmendir. Hac etmenin gücünü bulmak şarttır. Güç bulsan Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmendir buyurdu. Gelen Evet doğru dedin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu der ki biz taaccüp ettik. Hem ondan sorar hem de onu tasdik eder dedik. Gelen bana imandan haber ver dedi. Resul Ekrem de şöyle buyurdu. Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, göndermiş olduğu peygamberlere ve ahiret gününe iman etmendir hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna iman etmendir. O gelen, evet doğru dedin, o halde bana ihsan, eşit, samimiyet ve ihlastan anlat dedi. Kainatın eşrefi olan Resul Ekrem buyurdu ki, öylece Allah Teala'ya itaat et ki, sanki sen onu görüyorsun. Şayet sen onu görmez isen, şüphesiz o seni görüyor. O gelen, kıyamet ne zaman kopacak dedi.'' Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem sorulan bu meselede sorandan daha bilgin değildir buyurdu. Gelen o halde kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Resul Ekrem de kadının efendisini doğurduğunu görürsün. İşte bu kıyametin alametlerindendir. Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsün. Bu da onun alametlerindendir.'' kuzu oğlak çobanlarını bina yapmakta yarış ederken görürsün. Bu da onun alametlerindendir buyurdu. Hazreti Ömer buyurur ki, bundan sonra o zat gitti. Ben hayli bir müddet bekledim durdum. Nihayet Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana, Ya Ömer, o sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Allah ve Resulü bilir dedim. Gerçekten o Cibril'dir.'' size dininizi öğretmeye gelmiş buyurdular.